Ad lavaret. o a non de vond. o a ni de von. Dlez o ar non. Klaz o ar non. Berz o ar non. Trez klanz o ar not. Trez tuiz o ar not. Na ken amzer war vrawat. na ket namzer war we lat. War prenan War welen. War gleven.